Book 2 4 4 სკოლაში სკოლაში სად ვართ სად ვართ სკოლაში ვართ სკოლაში ვართ გაკვეთილი გვაქვს გაკვეთილი გვაქვს ესენი მოსწავლეები არიან ესენი მოსწავლეები არიან. ეს მასწავლებელია. ეს მასწავლებელია. ეს კლასია. ეს კლასია. რას ვაკეთებთ? რას ვაკეთებთ? ვსწავლობთ. ვსწავლობთ. ენას ვსწავლობთ. ენას ვსწავლობთ. მე ვსწავლობ ინგლისურს მე ვსწავლობ ინგლისურს შენ სწავლობ ესპანურს შენ სწავლობ ესპანურს ის სწავლობს გერმანულს ის სწავლობს გერმანულს ჩვენ ვსწავლობთ франგულს ჩვენ ვსწავლობთ ფრანგულს. თქვენ სწავლობთ იტალიურს. თქვენ სწავლობთ იტალიურს. ისინი სწავლობენ რუსულს. ისინი სწავლობენ რუსულს. ენების სწავლა საინტერესოა. ენების სწავლა საინტერესოა. ჩვენ გვინდა გვესმოდეს ერთმანეთის. ჩვენ გვინდა გვესმოდეს ადამიანების. ჩვენ ადამიანებთან ლაპარაკი გვინდა. ჩვენ ადამიანებთან ლაპარაკი გვინდა.